piisad kukuvad mu peale ja ma tean, et see sadu peab lõppema peatselt, ka ilma, et oleksin näinud ilma teadet wow.. aga siiski vahel nii tihti langeb neid piski, mis segavad sihti, et raske on uinuda õhtul, kui asjad tapjavad ja peale siis ma mõtlen, mõtlen., et kas üldsegi nägin ma tõtt veel. kui tänaval kohtudes narratan sulle ja kõik on korras, ma ütlen. kõik on korras. kuid alati oh, jälle peale seda, kui kulutan närve, vaid kaste on maas ja vikerkaar taastub taevasse uusi ja eredaid värve wow.. tead, mis meil kõigil on ühist? me liigume mööda planeedimaa telge ja taevas ei olegi alati selge, elu ei olegi alati kerge. oled sellega harjunud, vahel isegi appi karjunud nagu kõik mu ümber käib pinda, tean, et suuring ei sadu peab lõppema kindlal. aga kõige suurem sadu saab läbi, kukuvad, kukuvad, kukuvad. ja kui ta ükskord läbi saab siis mingil hetkel Raindrops are falling on my head, they keep falling ikka ja jälle vihmapiisad kukuvad mu peale, aga ma tean, et mu vihmamantel peab vett ja kui sadu on läbi, olen ikkagi seal, et jätkata retke ja teha, mis vaja, haarata hetke ja leida need rajad, vaadata ette, kui jällegi sajab ja elada üle ka raskemad ajad. kaja, kaja, kaja, kaja. mõned meist sujuvalt vihmavees ujuvad, alati naasevad lõbusad ujuga ilma suurema vaevata mõned meist lukuvad peaaegu upuvad, teised kui kukuvad, peavad end härjaks, aga kui saavad natuke märjaks, on alati kaevata. ma saan hakkama laevata, vahel on elu neil kibedam, vahel on siledam ja vahel ma kukun, sest vahel on piisavalt mis langenud külmunud libedaks, libedaks. vahel ei lähegi välja, kui vihma on liialt, et kõrjuda kilega, kilega. vahel ma imestan, märgates hoopiski päike on see, mis mind pimestab, pimestab. ja vahel ma tunnen, et vajungi unne, kuni keegi mind äratab vilega, siis kuivatab pea ja sammutab seal sinna, kuhu peab minema, minema. enne kui väljas läheb pimedaks, sest elu ei ole ju selleks, et tunda piina. ükskõik kui külm või vihmane olla võib kliima. ükskõik milline on kliima. kukuvad, kukuvad, kukuvad. see kliima läheb üle. ja siis tuleb tagasi. ja siis läheb jälle ära. Rain wraps a ist Astrop. Allah. Kokovat, kokovat, kokovat. Allah. Allah. Kokovat. Päris kokovat. Raindrops are falling on my head, they keep falling. Raindrops are falling on my head. Kokovat, kokovat, Just like the guy whose feet are too big for his bed. Kokovat. Nothing seems to fit. Kokovat. Raindrops are falling on kukuvad, kukuvad, kukuvad, kukuvad, kukuvad, vihmapiisad kukuvad mu peale. kukuvad, kukuvad, kukuvad. ja see peabki nii olema. ja kõik on korras, see polegi muud kui ainult loodusnähtus nagu öökülm. Rain drops are falling on my head, naked falling. Talking.